tri cinai legendoi, esperant re raccontado far mino sun. Nua flicis la cielon. La diino Nua cnedis el argilo beboin, cae poste enmetis en ilin spiriton tia maniere si creis la homan genton. Ili reproductigis cae multigis cae vivis felician vivon. Sed tia vivo dauris ne longe. En unu iaro la faira dio Jujong cae la aqua dio Gong Gong militis uno contra la alia. Gong gong faligis sur la monto Bujou la colosa colonon quiu subtenis la cielon. Duono de la cielo de falis, tiel che sur la terro trovis sin multae truoi cae fendoi. La ciela rivero, la lacta voio, licis sen halte cae torrente, cae regis do diluvo sur la tero. Cia granda tragico! Por savi la homoin de la inundego, Nua decidis flici la cielon per la collectitae rocoi quin colorai cae apogis gin per la quar piedoi de la via testudo e la orienta maro. La flicado presca o estis finita. Ove, ve, tiam si trovis che tiai quin colorae rocoi ne sufficias, nur uno truo restis ancora o ne parita. Cion fari? misericorda miua havis ne miun alternativo nalian crom flighi la truon per sia propra corpo la cielo retrovis la originan in aspecton kai surgi aperis quin colorai nuboi sub qui ciui vivantae estajo vivis en pazzo kai senzor jezo suno in arc pafis hoi. Hoi nascigis arc pafanto. Ciam li grandigis li havis dia in forta bracoin, ca li pafarto estis sen compara. Tiam dec sunoi montris in sur la cielo, ca ili tion brulis che la tero istis carbigita polvigis la stonoi, la cultivata in plantoin turmentis seche ghezzo, cae bolis la maro. En la arda i sun radioi, oni appena uspiris, la arc pafanto compatis la popolon, chiun tre suferigis la barmego, supreniris sur altajon cae tie strecciante arcon pafis en laeron. In tiu momento ni audis tondran bruegon, Unusuno uno flamante explodis en pezoin. Tiel, ho i, pafis sim seque nau foioin, nau sunoi falis, unu postalia. Li lasis la lastan la hero pensis que sen aina suno estus mal lume cae mal varmege sur la tero. Nur uno suno estas bona cae suficia, cae tio estas beno por la homo, al si li diris en la menso. De tiam, la homa mondo habas nur uno sunon cae danke al gi estas felicia la tero sur ciu la homoi vivas. Pangu creis la mondon. Pratempe, ciam existis sur la tero neniai vivantai estaroi, la tero cae la cielo istis en unu tuto intermixita. En tiu mixajo, pango gravedigis decoc mil iaroin, ciam li vecigis la haoson li hacis en du partoin. La unua super lia capo ricevis la nomon cielo, la alia sub liai piedoi la nomon tero, sed li necessigis sian miraclan laboron li levis cae levis la cielon, gis gi atingis la zeniton, cae la distanso inter la cielo cae la tero istis suffice granda. Pangu istis tie laza de la laboro che li mortis en sia creado de la mondo. Dum pango baractis en agonio, li aspiro aliigis en printempan venton por la tero, cae en nuboin en la cielo, la vocio en tondroin, la maldextra oculo en la sunon, la dextra en la lunon, la haroi en brilain steloin, la sango en rivero cae maroin, la carno en vasta in fructo dona in campo in la ostoi en arbo in kai herbo in la veinoi en voio in dentoi en stono in kai metalo in la svitoi en plubon kai roson post lia morto liai capo kai kvar membroi shangigis al quin grandai montoi. Minosun estas cina emerito, el stara esperant lingua poeto, prosisto, cae traducisto. Mi havas lian permeson malcasi anca lian cinan nomon. Xiong Limping, kie signifo estas pazar pando. Li estis engagita de Cina Radio Internazia cae tie laboris decunu jaroin. Intertempe li lancis la rubricon Campo de Literaturo cae respondecis prigi. Nun li ancora au part tempe laboras por Cina Radio Internazia cae quel foie por la revuo El Popola Cinio. Fiesta sano de la consilantaro de China Esperanto-Ligo.